luka simaare sappo e ɗiɗi e yolde hakkunde he tawi hakke ujunnaaji ujunnaaji yimɓe ina ndenti haa mbatti yaɓɓondirde o adri almuɓe makko ɓe o wii ɗumen nden toɗe lawir farisa en o hono naafi gaaw alaa fof ko suuɗi ko jogoraani feññineede alaa sirlu mo jogoraani saakteede ko ɗum waɗi kala ko kaalɗon e niɓɓere nanete naange e hoore te kala ko ñuumiɗo nder cuuɗi ma yeeyne dow tibaaji onon sehilaaɓam muɗo wiya on woto kule warooɓe ɓalli ɓe mbaawa diwde ɗoon ɓe mami hollu on mo poɗɗon hulde kule mo ngannduɗaa caggal nde wari ina jogii baawɗe weddaade e jahannama o eey muɗo wiya on ko oon poɗɗon hulde mate wonaa colon njoyon njarata ko buuɗi ɗiɗi ndeni dey hay gotel e makkon allah yejjitani onone koye mon hay cukli mon ko limari kañumen fof nden noon woto kule gati ko onon ɓuri colli kewɗi mboɗo wiya on kala cettaniɗome e hakkude yimɓe ɓineɗo o ma setana ɗum e hakkude malaikaji allah ɗi kono kala jedduɗome e hakkude yimɓe ma yedde e hakkude malaikaji allah ɗi kala kalɗo ɓineɗɗo o ko boni yaafete kono kala jinnuɗo ruhu ceniiɗo o yaafetaake so on nawaama e batirɗe on darnaama e jeese ardiiɓe e hooreeɓe woto konnguli dartoriɗon walla poɗɗon haalde faaynu on ngati ma ruhu ceniiɗo o hollu on ɗoon ɗo ndari ɗon ko poɗɗon haalde woyde e diɗɗal he mbiiɗomo ceerno wii mawnam yo tottam geɗalam he ndonnu amen o jaabi on o wii ɗum holi baɗɗomi ñaawowo mon walla peccowo mon caggal ɗum o wiɓe mbatte hakkillaaji ndeeno ɗon yinneede ngati ngurnam neɗɗo yowitaake keewol mum jawdi e dow ɗum o tindaniɓe ɗum ɗo meeɗi waɗde galo gooto mo leydi mum moƴƴi no feewi o woni e miijaade ɗum ɗo hooli fof no mbaɗanni holiɗo jogormi mooftude ngurnanam ni tan o wi'i eyyo hey ko ni mbaɗanmi mi firtat paabam ɗi mi maha goɗɗi ɓurɗi mawnude mi mofta heen nguurnandam e ngalam fof mi rutto mi wiya fittandam a dañi ngalu mbaawngu jogaadema duuɓi keewɗi hankadi foofto ñaama njara mbeltoɗa kono allah wimo puuyɗo fittandu ma koko ɗo fete e oɗo jamma holi jogorɗo hettude eko ndendinɗa ko kala jowanɗo hoore mum galuuji aduna mo alɗani e yeeso allah ko ɗon yumtata caggal ɗum o wi almuɓe makko ɓe ko ɗum waɗi miɗa wiya on ko faati e gurna mon wota paaye sababunde guura ko faati e ɓalli mon wota paaye sababunde koltu ngati ko gurdam ɓuri guura ko ɓandu ɓuri comci ƴeewe jeyuji ɗi ɗi gawani ɗi coñani ɗi ngala sakuuji ɗi ngala paabi kono allah ina nyammina ɗi onon kay on pondetaake e colli holi e mon mo faayde mum ɓeydata dira e pele mum ndeen noon tawde kay on mbaawana hay ko ɓuri weɓde ko ko paayanton ko heddii ko ƴeewee no bonji piinirta ɗi mbarñataa te ɗi mottataa ndenne dey mboɗo wiya on hay silaymaani e heewde darje nyaantoraaki no majjini allah holtini huɗo wonko e ladde jogor ko weddeede janngo e jeyngol alaa ko haali noon onon kowoni ko onon pamɗi hoolare woto mbattete hakkillaaji mon e ñaamdu mon e yardu mon te woto njiiɓoto ɗe ngati ɗum fof ko heefereeɓe aduna ɓe pooɗanto ɗum kono baaba mon ina anndi oɗon cohli ɗum onon kay mbattete hakkillaaji e laamu makko ngu ko heddii ko ma on pawani ɗum heen woto kule onon orde tokosere nde ngati weli baaba mon rokkude on laamu ngu njeeye ngaluuji mon cakkoɗon dañanon koye mon dangaaji ɗi bonata njogoɗon dow asaman ngalu ngu gasata ɗo gujjo ɓadotaako mooƴu bonnata ngati ɗo ngalu ma woni fof ko ɗoon ɓernde ma wonata ndaɗo ɗe yo lampaaji mon kuɓɓu mbayeeno sarwooɓe fadooɓe haa kalifa mumen arta yange ngam uddidde ɗum ɗoone ɗoon so hongi baafal malu woodani ɓeen sarwooɓe ɓe kalifa mumen tawir gite kecce e goonga muɗo wiya on ma o dado o joƴƴina ɓe o ɓadoo ngam sarwude ɓe so feccere jamma so tataɓal jamma kala heen nde o arii o tawiri ɓe noon ɓe malaama paamee ɗum ɗo sinno jom galle ina anduno holi e waktu gujjo foti arde wappata ɗum dajjita galle mum ononne peewni to ɗe ngati ɓiine ɗo o arata ko e waktu mo on cikkano piyerre wiimo joomiraɗo ngoltindol joofi ko minen tan walla ko yimɓe fof joomiraɗo o jaabi wii holi gonɗo batulo kolniɗo hakkilante mo kalifa mum jogori resnude sarwoɓe mum yo rokku ɗumen guura mumen kala nde yonti mbalu woodani oon carwoowo so tawi kalifa mum arti tawi ina waɗa golle ɗe resdanoɗe e goonga muɗa wiya on ma kalifa o resnduma ngalu mum fof kono noon so tawi carwoowo o wi hoore mum kalifa mum leeli artude kadi woni e fiide sarwoɓe ɓe rewɓe heen e worɓe heen woni e ñaamde ina yara ina mandila ndeen ma kalifa o artu e ñalawma mo sikkaano e waktu mo tinaano waɗa mo gane ɗiɗi fecca mo geɗal jamfante carwowo ganduɗo saga kalifa mum mo fewjaani hay huunde mo waɗaani sago kalifa mum fiyete ɓoggi keewɗi kono carwowo mo annda sago kalifa mum waɗi ko ina fiya ɗum fiyetee ko ɓoggi seeɗa tottaaɗo ko heewi naamdete ko heewi desdaɗo ko heewi namdete ko ɓuri hewde gardumi ko ullude jeygol e leydi kowoni ko min yiɗingol huɓɓa won baptisgol ngol potmi baptiseede ko ɗum woni ko jooti mi haande timmi fof mbele cikkoton gardumi ko addude deeƴre aduna he alaa moɗo wiya on gardumi ko addude peccoor hankadi joyoma pecco e galle gooto tato luundo ɗiɗo ɗiɗo luundo tato ma babiraɗo luudo ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo gorko luudo babiraɗo ma yummiraɗo luudo ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo debbo luudo yummiraɗo ma yummiraɗo luudo debbo ɓiyum debbo desaɗo luudo e sum debbo om wiyatno diɗɗal ngal kadi so on jiirulde ina feeña hirnaange tan mbiyaton ko toɓat te ko noon worata so henndu worgo ummiima tan mbiyaton ko wulat jaw te ko noon worata onon naafi geeji ɗi on mbaawi faamde mbaadi leydi e asaman ko waɗi on paamata mbaadi oɗo jamanu holi ko waɗi on mbaawa ñaawande koye mon holi ko woni geɗe peewɗe so tawi woodi kalmisiiɗo ma ngam ñamaande oɗon njaada ñaawirde e to weldidde joomum hade mon yettaade mbele woto daasdema haa e yeeso ñaawowo oon waɗma e juuɗe garde mbeddeɗaa e kaso mboɗo wiima a yaltata muk so wona nde jobɗa ñamade ma ha timmi